tugeze ku tugeze ku isaha zitandatu n'iminota mirongo ibiri muri sitidiyo za radio isanganiro n’umwanya umwanya w'amakuru mu kirundo avugwa kuri uno mutaga ayo nayo akabagizwe agizwe n'ingungo nkuru nkuru zikurikira mu burundi haragabanutse urugero rw'inzahabu n'ikawa bishogwa mu makungu mu mezi atatu ya mbere y'uno mwaka muraza gukurikira ikigo icegeranyo cy'ikigo cy'ikigo cya leta kijejwe ibiharuro isitebu murano makuru uburundi burashobora gufatirwa ibihano byo gukugwa mu muryango w'ibihugu bigize Afrika y'ubuseruko mu gihe butoriha ibirarane by'intererano bufise imuyinga havuga ubukene bw'isukari aho abayirondera bayironka ku kiri hagati y'ibihumbi bitanu n'ibihumbi bitandatu turabafitiye na bucana yandi y'ingaburo aho tuzahugaruka ku kamaro k'igisuru ubukene bw'isukari buri buriko burigaragaza mu ntara ya muyinga bukamira Mucoze bamwe mu badandaza baca badandaza mu kinyegero ikiro kimwe kikagwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi bine n'ibihumbi bitandatu umuhanuzi wa buramatari mu by'ubutunzi avuga ko ico kibazo atari ici ic'imuyinga gusa agasaba abasumyi ko bokwihangana ko izosubira kuboneka mu misiri imbere ni inkuru ya Diedone imana. isukari ntigidandazwa gisigaye kigoye kubona ku isoko ayibonetse idandazwa mu ibanga ku giciro kiri hagati y'ibihumbi bine n'ibihumbi bitandatu ku kiro mu tuzu tw'idandarizo turi mu makartier umuvyeyi duhuye ariko arondera isukari muri kartier gasenyi ati hacindwi zibiri abana bansaba ko nabaronkera agasukari nabuze amakuru ava mu ntwaro yemeza ko amatoni arenga mirongo ine yagenewe intara ya muyinga agabanijwe ko igice ku kwezi guheze mu ntango z'ukwezi abadandaza bashika bashika mw'ihinguriro sosumo bahora baca baja kuizana ariko gushika ubu ntayiriko iraboneka ibibazo bikabindiri ku baguzi abanyamuhinga baba bakoze irihe kosa kugira ngo bakugwe ku rutonde rw'abanywa isukari nabagabiwe isoko yo gucuruza isukari babifisemwo uruhara twakuye ku telefone umuhanuzi wa buramatari mu vy'ubutunzi kuri ivyo bibazo badende jumayine avuga ko bitaraba intara ya muhinga gusa izotinda isubire kudandazwa ku mugaragaro atamusunikano ibihumbi bibiri kuki inshuro inyinshi itangwa ni uko abantu bokwizera izosubira kuboneka imuyinga Dieudonne Nzeyimana radio isanganiro umuyobozi mukuru wa sosumo yabwiye uruganda rwa radio isanganiro y'uko ubwo bukene bwaturutse kwigabanurwa igabanuka gisukari biturutse ku byuma byari byatumwe mu gihugu cy'ubuganda biteberayo kubera ikiza ca coronavirus bikaba bitoroshe ko bishika ku gihe akamenyesha ko mu gihe byoshika iyo sukari izosubira kuboneka ku rugero rushimishije nk'uko benshi babidusabye muri makuru turagaruka ku kamaro ko gukoresha igitego cy'igisuru muri bucanayandi y'ingaburo y'uno muhinga y'umuhinga mu by'ingaburo na nk'ahandi Gilbert hasigura ko icyo gitegwa gifise vitamine a b na c bucanayandi y'ingaburo na jean marie mayonga buraca bugacanayandi mu ngaburo nk'uko bisigurwa n'umuhinga mu bijyanye n'ingaburo nanko hafi Gilbert avuga ko igitegwa cyitwa igisuru kirafasha umuntu kugira urukuba rwiza tutibagiye insanganyangaburo zitandukanye gifise zifasha umuntu kugira amagara meza aho twovuga nko mu bijyanye no mu gutuma urukoba ruremba rukagumana ibara ryiza ntiruseruke ngo runyankabirane kubera ko igitegwa cy'igisuru basanze gifise vitamine A ku rugero rwo hejuru iza gutunganya urukoba rukaremba ndetse ikakinga yuko umuntu ashobora kwama ibiherehere umubiri ko byishakiye igiterwa kandi basanze gifasha mu kubaka amaso ugashobora kubona kure n'uduce de mangingo twayo ntirushobore gusaza vyoroshe umuntu akagira icyo twita acuité visuelle basanze gifise vitamine B ku rugero rukwiye iza gufasha kugira ngo umuntu ntagire ingorane zo mu mapfunyiro canke umunaniro atazi icyo ko igiterwa cyigisuru kandi kiratunze vitamine C hambavu yo gutunganya urukoba nayo nyene iza gufasha mu iyubaka kandi ry'abasirikare barwanira umubiri twokibagira kandi ko igiterwa cyigisuru gisanzwe gifise ivyuzi n'ibicunyunyu bitandukanye twavuga nk'icunyunyu ca magnesium iza gufasha mu gukemura ibibazo byo mu mapfunyiro ndetse n'icunyunyu ca fer kiza gufasha kugira ngo umuntu agire amagara meza ntaruhe byoroshye haba mu mutwe haba mu mubiri kuko kiza gutuma haboneka amaraso ashimishije mu mubiri w'umuntu ndetse icunyunyu ca calcium igiterwa c'igisuru gisanzwe kigifise ku rugero rwo hejuru ntitwokwibagira kandi ko gisanzwe gifise icunyunyu ca zinc iza kugabanya ububabare mu mubiri w'umuntu icunyunyu ca cya potasiyumu icyunyyu cya selenium icyunyyu cya fosiforo hamwe n'icyunyyu cya manganeze ibyo byose mu burere bwa mediterane hari ubundi bwoko bw'igisuru buzwi ku izina rya oruti brilante aho uzosanga amababi yaco aca ibibatsi hari n'ubundi bwoko buzwi ku izina rya oruti amababi asa n'umuhondo ubundi bwoko bugira gatanu ni oruti blanche amababi usanga yeragurika ku bijanye n'ingene umuntu ashobora kuhereza ico giterwa nanko hafi Gilbert avuga ko umuntu yoshobora kugifungura nk'imboga canke akakinywa nk'icayi igiterwa c'igisuru umuntu ashobora kucihereza mu buryo butandukanye icegeranyo cy'ikigo cy'igihugu cegeranya ibiharuro isitebu cerekana ko ibyashowe bifite agaciro k'imiliyaridi zirenga mirongo ine n'indwi z'amarundi mu gihe mu gice cya mbere cy'umwaka uheze ibyashowe byari bifite agaciro k'imiliyaridi zababa mirongo itandatu n'icenda ibindi kuri no nkuru tubibwiwe na Mireye Kanyange nk'uko icegeranyo cya isitebuka ibyerekana urugero rw'ibikugwa hanze n'ibishogwa ngo rwaragabanutse mu mezi atatu ya mbere y'uno mwaka ku bice cumi n'indwi kwijana ijana ibyaguzwe hanze y'igihugu ngo bikaba bifise agaciro k'imiliyaridi zirenga amajana ane na mirongo itatu mu gihe mu mezi atatu ya mbere y'umwaka wa bibiri na cumi n'icenda yarenga imiliyaridi amajana atatu na mirongo icenda bikaboneka ko ibikugwa hanze vyongerekanye muri ibyo byashowe hanze icyayi ngo cinjije imiliyaridi zirenga cumi na zibiri ikawa yinjiza miliyaridi zirenga munani nayo ifarine yinjije yarenga imiliyaridi zitanu igabanuka ry'ibyashowe hanze mu mezi atatu ya mbere y'uno mwaka ngo rikaba ryatumwe n'uko urugero rw'ikawa hamwe n'ubutare bw'inzahabu rwagabanutse ngo ariko rero nk'uko istebu ibyerekana ku rubuga rwayo ngurukana bumenyi ngo icyayi hamwe n'ifarine ivuye mu bwoko bw'ingano ngo rwaraduze hagati y'amezi atatu ya mbere ya bibiri na cumi n'icyenda n'amezi atatu ya bibiri na mirongo ibiri Uburundi buherutse gusabirwa guhagarikwa mu bikorwa by'umuryango w'ibihugu vya Afrika yo mu buseruko kubera ibirarane vy'intererano yabwo gifitiye uwo muryango iyo ngingo ikaba yafashwe n'inama shingamateka y'uwo muryango ikazoshigwa mu ngiro ari uko inama y'abashikiranganji bagize ibihugu biri mu muryango EAC iyemeje mu buhinga bw'ibyuma tubwiye yuko iyo nkuru itaraboneka ah, nk'uko twari tubibabwiye burundi buherutse gusabigwa guhagarikwa mu bikorwa by'umuryango w'ibihugu bya afurika yo mu buseruko kubera ibirarane by'intererano yabwo kifitiye uwo muryango iyo ngingo ikaba yafashwe n'inama nshingamateka y'uwo muryango ikazoshigwa mu ngiro ari uko inama y'abashikiranganji b'ibihugu biri muri uwo muryango iyemeje ni no nkuru dusozereye kano makuru avugwa kuri uno mutaga ndashimiye bose bariko bategayo mi radio isanganiro mubandanye mukurikira ibiganiro vya radio isanganiro mugire umuhingamo mwiza mukanya na makuru y'ibinyamakuru